بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد نبذة تاريخية عن نشأة علم أصول الفقه وتطوره وتعريفه وموضوعه وغايته ميجي تشكيدي از تشكيدي تاريخي از پیدایش علم اصول فقه و پیشرفتش حالات مختلفش تطورش تعریفش موضوعش و هدفش ابتدا میاد تعریف اصول الفقه و موضوعه تعریف اصول فقه و موضوع آن چیه اصول الفقه معناه ادله الفقه معنای اصول فقه میگه اصول فقه معنیش همون ادله فقه هستن و هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية میفرماید و آن یعنی ادله فقه یا همون قواعد اصول فقه قواعدی هستند که وصل می شود با آنها مجتهد میرسد به وسیله آنها مجتهد به استنباط احکامات شرعی عملی احکامات شرعی عملی اعتقادی دیگه با این قید خارج میشه من ادلتها تفصیلیه از ادله تفصیلی استنباط احکامات عملی شرعی از ادله تفصیلی ادله کلی نه ادله تفصیلی والقواعد حالا که قواعد بحثش اومد توی تعریف قواعد رو تعریف میکنه هي الضوابط الكلية العامة التي تشتمل على أحكام جزئية مثل قاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم میگه قواعد اون چارچوب ها و ضوابط کلی عمومی هستند که شامل میشن بر احکامات جزئی مشتمل احکامات جزئی میشن اون قواعد کلی چه هستن چارچوبای کلی مثل مثل این قاعده الامر للوجوب قاعده امر امر برای وجوب است امری که در شریعت اومده است دلالت بر وجوب میکند و نهی للتحریم نهی دلالت بر چی میکند بر تحریم میکند بر حرمت میکند فقوله تعالی و اقیم الصلاه و آتو الزکاته پس این قول الله متعال که امر هست و اقیمو الصلاة اقیمو فعل امره آتو فعل امره میگی یدلو على فرضیت الصلاة و الزکات پس این دلالت بر فرض بودن نماز و زکات میکند و قوله سبحانه و همچنین این قول الله متعال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و نکشید نفسی را که الله متعال آن را حرام گردانیده است مگر به حق اون حقوقی که خود شریعت اومده استثناء کرده خب اینجا لا تقتلو لا لای نهی هست و گفته بود النهیو للتحریم نه چی رو میرساند حرمت رو پس این کشتن نفس حرام هست یا ولا تقرب الزنا و قوله ولا تقرب الزنا نزدیک زنا نشوید يدل على تحريم القتل العمد العدوان وتحريم الزنا آیه قبلی دلالت بر حرمت قتل عمدی عدوان می کند و دومی هم بر حرمت زنا والمجتهد حالا مجتهد کیست؟ والمجتهد الذي لديه ملكة الاجتهاد میگه مجتهد کسی هست که ملکه اجتهاد دارد این کار برش دیگه ملکه شده و هو الذي يتمكن من استخدام هذه القواعد وجعلها طريقا لفهم و واستفادتها من الادله و میگه او کسی است که تمکن دارد میتواند استخدام کردن به کار گرفتن این قواعد رو قواعدی که نام بردیم و قرار دادن این قواعد راهی برای فهم احکامات و استفاده از ادله مجتهد کسی است که ملکه اجتهاد داره و این قدرت رو داره که به وسیله قواعد احکامات رو از ادله خارج بکنه احکامات رو از ادله چکار بکنه خارج بکنه والاحکام احکام حالا چی هست هی ثمرت الاستنباط میگه احکام همون ثمره و نتیجه استنباطی است که مجتهد به وسیله قواعد بله و هی المتعلقه بأفعال المكلفين المتعبدين المتعبدين بالشريعة میگه احکام متعلق به افعال مکلفین هست اونایی که عبادت میکنند پس احکام که سمره استنباط هست متعلق به افعال مکلفین کس که به شریعت مکلفن واصفتا ایاها اما بالایجاب این احکام یا به واجب بودن وصف هستند حالا داره انواع احکام نام میبره واصفتا ایاها اما بالایجاب وصف هستند این احکامات احکام یا بالایجاب همون واجب بودن اوجب یوجب ایجاب مصدر اوجبه هست که فرضیت الصلات او بالتحریم یا به تحریم وصف هستند احکام یا واجبند یا حرام كتحريم الربا والزنا والخمر مانند حرام بودن یا حرام کردن ربا زنا و شراب او به تخییری یا با اختیار دادن والاباحه او به تخییری والاباحه یا به اختیار دادن و مباح کردن که معنی جفتشونی که چون در مباح است که انسان اختیار داره دیگه كالأكل والشرب في الأحوال العادية والاجاره والاجارتی مانند خوردن نوشیدن البته در حالات عادی در حالتی میبینی که خوردن واجب میشه زمانی که انسان از گشنگی داره چی میشه میمیره ولی در حالات عادی خوردن و نوشیدن اختیاری هستن و بیع فروش خرید و فروش اجاره کردن او به ندبی یا وصف هستن به ندب مستحب بودن پس احکامات یا وصفن به واجب بودن حرام بودن مباح بودن یا مستحب بودن مانند کتابت و دین و الاشهاد علی البی مانند نوشتن دین کسی که دین میده اونو یادداشت کنه و شهادت گرفتن بر معامله شاهد گرفتن بر چی؟ اینا ندب هستن مباح مستحب هستن او بالکراهتی یا وصف به کراهت هستن این, وا... این او معطوف میکنه به همون یا ایاها اما بالایجاب او بالکراهتی یا بک مکروه بودن صلات اند طلوع الشمس و غروبها مانند نماز هنگام طلوع خورشید و غروبش البته امثله ای که میزنه ممکنه درشون اختلاف باشه ممکنه در امثله ای که میاره درشون چه باشه ولی ما روی از همین ابتدا بهتون بگم روی امثله نقاشی فعلا نداریم چون اینا رو به عنوان مثال میارم و ما بحثمون فعلا چیه قواعده و ترک سننی و الآداب شرعیه و ترک کردن سنت ها و آداب شرعی مکروه هستن یعنی و تسمى هذه الاحکام بالاحکام العملیه این احکام احکام عملی نامیده میشن فی مقابل الاحکام الاعتقادیه در مقابل احکام اعتقادی كالإيمان بالله ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر در مقابل أحكام اعتقادی همچون إيمان بأ الله وحدانية الله متعال إيمان بملائكة كتب آسماني رسولان وروز قيامات ودر مقابل والأحكام الأخلاقية ودر مقابل أحكامات اخلاقی به أحكام أملي عملی كوجوب الصدق وحرمة الكذب ما نند واجب بودن الصداقات و حرام بودن دروغ پس قواعد تعریف کرد مجتهد تعریف کرد احکام رو گفت پنج نو هستن اینا البته احکامات تکلیفی هستن که بعدا مفصل بحث میکنه وگرنه ما احکامات وضعی هم داریم که جلوتر میاره والادله التفصیلی والادله التفصیلیه ادله تفصیلی ما دو تا نوع ادله داریم ادله کلی و اجمالی و ادله تفصیلی والادله التفصیلیه هي الأدلة الجزئية التي تتعلق به بخصوصها ادله جزئی هستند که مخصوص یا متعلق به یک مسئله خاص هستند ببینید مثل اقیم الصلاة این متعلق به نماز فقط این متعلق به چیه پس این میگن ادله تفصیلی اما امر وجوب و این یک ادله کلیه در هر موضوعی امری باشه معنیش اینه بله بله و تدل على حکم بعینه و دلالت بر حکم بعینه میکند حکم خاص که قوله تعالی مانند قول الله متعال حرمت علیکم امهاتکم حرام شده است بر شما مادرانتان فانه يدل على تحریم الامهات این دلیل جزئی دلالت بر حرمت مادران میکند و قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور دوری کنید از رجس از پلیدی ها و دوری کنید از سخنان دور این هم جزئیه بله دلالت بر حرمت چیز خاصی میکنه انه يدل على تحریم الوثنیه و شهادت زور این دلیل دلالت بر حرمت بتپرستی و گواهی ناحق میدهد ويقابله الأدلة الإجمالية أو الكلية ودر مقابل أدلة جزئية أدلة إجمالية كلي قرار دارت أدلة قرار دارت وهي وأدلة إجمالية حسن التي وهي التي لا تتعلق بمسألة بخصوصها ولا تدل على حكم بعينه أدلة إجمالية كلي متعلق به مسئله خاصی مثل نماز و حرمت دروغ و فلان نیستند و دلالت بر حکم به عینهی نمی کنند کالقول به ان مصادر الاحکام شرعیه مانند این سخن که مصادر منبع مرجع احکام شرعی عبارتند است هی الكتاب و سنت و الاجماع و القیاس و ما یتعلق بها مصادر احکام شرعی عبارتند از قرآن، حدیث، اجماع، قیاس و آنچه که متعلق به این هاست ببینید اینجا این متعلق به مسئله خاصی نیست یا دلالت بر یک حکم به عینهی نمیکنه ما میگیم آقا یکی از ادله قرآنه یا مثلا و ان الامر للوجوب و للتحریم یا این سخن که امر وجوب را میرساند و نهی حرمت را و نحو ذلك و أمثال إين قواعد وهذه الأدلة هي محل بحث الأصولي وأما الأدلة التفصيلية فهي محل بحث الفقيه مجئين ادله يعني ادله كلي محل بحث انسان أصولي هستند وأما ادله تفصيلي محل بحث فقيه هستند فقيه روية ادله جزئي كار ميكونه و اصولی أدلة كلي وتفصيلي وتكون وظيفة الأصولي البحث عن القواعد الكلية التي تؤدي إلى استنباط الأحكام, الأحكام الجزئية وظيفه أصولي میگه بحث کردن در مورد قواعد کلی هست که منجر به استنباط احکامات جزئی میشوند و وظیفه الفقیه اما وظیفه فقیه چی است تطبیق القواعد الاصولیه فی مجال الاستنباط تطبیق کردن تطبیق دادن قواعد اصولی در مجال یا در زمینه استنباط به ان یستنبط الاحکام الجزئیه من الادله الجزئیه به ای که استنباط کند احکام جزئی را از ادله جزئی احکام جزئی آقا حرمت دروغ حرمت قول زور خب این یک حکم جزئیه دیگه با دلیل جزئیش که همون آیه یا همون حدیث یا همون ادله دیگر باشه كل حکم على من دلیله الوارد فيه هر حکمی به شکل جداگانه از دلیلش که وارد شده در اون مورد ای ان الاصولی يقتصر بحثه يقتصر بحثه على الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي لوضع القواعد الكلية لاستنباط الفقيه والفقيه يقتصر بحثه على الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي يعني أصولي بحثش مقتصر هست یا اکتفا می کند یا منحصر هست بر دلیل کلی بله اصولی بحثش مقتصر هست منحصر هست بر دلیل کلی و آنچه که دلالت بر این دلیل کلی می کند از حکم کلی لوضع القواعد الكلية لاستنباط الفقيه براي قرار دادن قواعد كلي يعني أصولي قرار دادن قواعد كلي لاستنباط الفقيه براي استنباط كاردني كي در واقع أصولي خدمتي انجام میده براي كي براي فقيه قواعد رو وضع میکنه که فقیه به وسیله اون قواعد از روی ادله جزئی احکامات جزئی رو چکار میکنه بله والفقیه یختصر بحثه على دلیل جزئی و فقیه بحثش مختصر هست یا منحصر هست منحصر که نباد که این کلمه رو بگیم اقتصار هست بحث فقیه بر دلیل جزئی و آنچه که دلالت میکنه بر این دلیل جزئی از حکم جزئی و حکم جزئی که دلالت بر این دلیل جزئی میکنه دلیل جزئی که دلالت بر حکم جزئی میکنه پس این بحث وظیفه اصولی و وظیفه فقیه در این چند تیتر توضیح داد اصولی میاد قواعدی رو وضع میکنه که منجر به استنباط احکامات جزئی میشه فقیه نه همون قواعد رو که اصولی قرار داده میاد تطبیقا احکامات جزئی رو از ادله جزئی به وسیله قواعد اصولی چکار میکنه استنباط میکنه این وظیفه فقیه و اصولی بودن که مختصر جالب و زیبا این اصولی معاصر توضیح داد و موضوع اصول الفقه موضوع اصول فقه چه هست؟ امران هما الادله الشرعيه من حيث كونها الاستنبات الاستنباط والاحكام الشرعية من حيث كونها نتيجه نتيجة الاستنباط وأنها تثبت بالأدلة وهذه نظرية جمهور الأصوليين وهي الراجعة لأنهم يقولون موضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة خب حالا موضوع أصول فقه میگه موضوع اصول فقه دو امر هستند هما عبارتند از اون دوتا الادله الشرعية ادله شرعی از این جهت که این ادله اداتی ابزاری برای استنباط هستند این ادله و موضوع دیگرش احکامات شرعی هستند و موضوع دیگرش چه هستند از این جهت که این احکامات شرعی نتیجه استنباط هستند احکامات شرعی چه هستند من حیث کونها نتیجه الاستنباط از این زاویه که احکامات شرعی نتیجه چه هستند نتیجه استنباط هستند و احکامات ثابت میشن به ادله و انها تثبت بالادله به وسیله ادله چی میشن بله این بابای استعانه هست و هذه نظریه جمهور الاصولیین و هی الراجحه و این نظر جمهور اصولیین هست و همین قول راجح هست لانهم يقولون زیرا جمهور میگویند موضوع اصول الفقه موضوع اصول الفقه چه هو الأصول هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة موضوع اصول فقه أحكام الشرعية هستن از جهت ثبوتشان به وسیله ادله این شد از موضوع اصول فقه پس ادله شرعی و احکام شرعی و اما الفقه فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصیلیه میگه فقه علم به احکامات شرعی عملی میباشد علمی که کسب شده است المکتسب علمی که کسب شده است از ادله تفصیلی به شرعی دیگه احکامات شرعی پس فهو العلم بالأحكام, بالأحكام الشرعية العملية المكتسب علمی که کسب شده است من ادلتها التفصیلیه از ادله تفصیلی او هو مجموعة مجموعة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية يا مجموعه أحكامات شرعية كسب شده از ادله تفصيلية يا إنجوري تعريف کرد وهو يشمل جميع ما هو معروف من نثريات الأحكام الواجبه والمندوبه والحرام والمكروهة والمباحة وأحكام الفرد والأسرة والوصية والوقف والميراث ميجي وشامل شامل أحكامات این احکامات شرعی تمام أنتراك معروف هستند از احکاماتی که متصف به واجب هستند متصف به مندوب هستند مستحب هستند متصف به حرام هستند متصف به مکروه و مباح هستند و همچنین شامل احکامات فرد خانواده وصیت وقف و میراث میشه پس فقه شامل تمام این چیزایی که تا اینجا نام برد و علیکم السلام و رحمت الله شامل تمام اینها میشه والفقیه یعنی بتطبیق القاعده الاصولیه على الجزئیات میگه فقیه قصد میکند به تطبیق دادن قاعده اصولی بر جزئیات همون وظیفه‌ای که قبلا نام برد و فقیه قصد میکند به تطبیق دادن قاعده اصولی بر جزئیات آقا قاعده اصولی مثلا میگه امر للوجوب الامر لل فقیه میاد اینو تطبیق میده روی امرهایی که در شریعت وارد شده فهو الذي يستنبط حكم وجوب الصلاة من قوله تعالى فقيه كسي است که استنباط میکند واجب بودن نماز را ازين قول الله متعال واقيم الصلاه وجوب نماز را ازين آية استنباط میکنه ويستنبط حكم تحريم السرقه من قوله تعالى وحكم حرمة حرمت ازين رو قول الله متعال استنباط میکنه والسارق والسارقه فقطعوا أيديهما دزد نر و ماده را مذکر و مؤنث را دستشان را قطع کنید یعنی نصر نصر در مقابل چی میاد نظم و موضوع الفقه موضوع فقه هست هو فعل المكلف موضوع اصول فقه گفت الان موضوع خود فقه میگه هو فعل المکلف من حیث ما یثبت له من, من الاحکام الشرعیه موضوع فقه همون فعل مکلف هست از این زاویه از این جهت که چه احکامات شرعی براش ثابت میشه پس فعل مکلف هست از زاویه آنچه که ثابت میشه برای مکلف از احکامات شرعی والفقیه هو الذي يبحث في أنشطة في أنشطة وأفعال المكلف من بيع وإجارة ورهن ووكالة وصلاة وصوم وإقرار وشهادة ووقف وجريمة من قتل وقذف وسرقة وزنا وأكل المال بالباطل فقيه كسي هاسكي بحث میکند در فعالیت و افعال مکلف معامله ای باشد اجاره ای باشد رهن و وکالتی باشد نماز و روزه ای باشد اقرار و شهادتی باشد وصیت یا وقفی باشد جریمه ای باشد از جمله جریمه قتل و تهمت و دزدی و زنا یا خوردن مال از راه باطل فقیه در این افعال و فعالیت های مکلف بحث میکنه پس ما در کتاب در بحث چکیده تاریخی بحث تعریف اصول فقه و موضوعش رو خوندیم ابتدا اومده بود اصول فقه و موضوعش رو تعریف کرده بود از اون جایی که اصول فقه شامل اصول و فقه بود وظیفه اصولی و فقیه اینا رو اومد توضیح داد بعدش میاد هدف از شناخت اصول فقه توضیح میده و مقدمه بسیار جالبی است اگر بتونیم این مقدمه رو امروز تموم کنیم عالی میشه ساعت چقدر مونده یعنی تا وقت کلاس تموم بشه هنوز 40 50 دقیقه مونده خب دو الغایت من معرفت اصول فقه هدف از شناخت اصول فقه چه است ان الهدف الاصلی من علم اصول الفقه هو تمكين المجتهد من تطبيق قواعده لأخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ميجي هدف أصلي از علم اصول فقه تمكين دادن مجتهد توانمند ساختن مجتهد به تطبیق دادن قواعد به تطبیق دادن چی؟ قواعد برای گرفتن احکامات شرعی عملی از ادله تفصیلی این هدف اصلی علم اصول فقه است آقا این توان رو به مجتهد میده که مجتهد با تطبیق دادن قواعد احکامات شرعی عملی رو از ادله تفصیلی استنباط کنه بله مجتهد فقیه بیاد احکامات شریع عملی رو از ادله تفصیلی چکار بکنه؟ استنباط بکنه برداشت بکنه فمن توافرت لديه اهلیت الاجتهاد يستطيع بقواعد الأصول فهم النصوص الشرعية الجلية, الجلية والخفية و استخلاص ما تدل عليه من الاحکام میگه هر کسی که یافت شد نزدش اهلیت اجتهاد میتواند دقت داشته باشید پس هر کس یافت شد نزدش اهلیت اجتهاد میتواند با قواعد اصول فهم نصوص آشکار و پنهان شرعی رو چه اون نصوصی که آشکار هستن چه اونی که خفی هستن فهمشون و تصفیه, کند یا بگیرد آنچرا که دلالت میکند از احکام و گرفتن احکامات از نصوص گرفتن احکامات از چی؟ از نصوص كما يستطيع استخدام القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وغيرها من من المصادر من المصادر لمعرفة احکام الوقائع الجديده خب همانطور که می به کار گرفتن قیاس استحسان استصلاح استصحاب اینا رو همه رو جداگانه خواهیم خواند انشاءالله در بحث ادله و جز این ادله که اینجا نام برد از مصادر برای شناخت احکامات حوادث جدید وقایع جدید پس مجتهد این کار رو هم میتونه انجام بده و اما ملل وأما من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد خب اما كسي که أهلية اجتهاد نداره چه فایده ميتونه إن اصول فقه براش داشته باشه فيستفيد من علم الاصول للتعرف على طرق الاستنباط الأحكام وتخريج أحكام جديدة للمسائل الطارئة بالاعتماد على قواعد الأئمة وفتاويهم في مسائل مشابهة والموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في مختلف مختلف القضايا الاجتهادية والترجيح بينهما واعتماد الأقوى دليلا میگه اما كسي كي أهلية اجتهاد نداره إن قواعد به چه دردش استفاده میبره از علم اصول فقه برای شناخت شیوه استنباط احکام راه های استنباط احکام و خارج کردن احکامات جدید برای مسائل جدید با اعتماد کردن به قواعد ائمه و فتاوای ائمه در مسائل شبیه به اونا در مسائل شبیه به حالا اینو برای کسی میگه که مقومات علمی رو داره ولی هنوز به درجه اجتهاد میگه این قواعد برای همچنین شخصی این کارایی رو داره والموازنه بین آراء الفقها و سنجش آراء فقها و ادلتهم و ادله آنها فی مختلف القضايا الاجتهادیه در قضیه های اجتهادی مختلف و ترجیح بینهما ترجیح دادن بین این آراء فقها و اعتماد الاقوى دلیلا و اعتماد کردن به اونی که قوی تر باشه دلیلش پس این هم نفع برای کسی است که اهلیت اجتهاد رو نداره و علم اصول فقه میخونه این خوبی رو براش داره حداقل میتونه موقعی که آرای فقها رو ببینه تشخیص بده که کدوم رای و اما الغایت من علم الفقه اما هدف از علم فقه چه است فهي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين من الناس لبيان الحلال منها والحرام میگه تطبیق دادن احکام شرعی بر افعال مکلفین بر افعال مکلفین برای بیان کردن حلال آن و حرام فيكون الفقه مرجع العالم والقاضي والمفتي لمعرفة الحكم الشرعي لكل ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال ووقائع ومنازعات پس میگه پس فقه با این چیزی که در, در هدف فقه گفتیم میگه پس فقه مرجع انسان عالم قاضی و مفتی هست برای شناخت حکم شرعی شرعی هر چیزی که از مردم صادر میشه پس فقه مرجع برای شناخت هر چیزی که از انسان چی میشه صادر میشه چه سخنی باشه چه فعلی باشه چه حادثه باشه چه جنگ و جدالی باشه منازعه باشه اینا رو با مرجعیت فقه این گروه ها چیکار میکنن؟ تشخیص میدن و میشناسن سه مصدر استمداد اصول الفقه و نشأته و تدوینه و تطوره مصدر استمداد اصول فقه چه هست؟ یعنی اصول فقه از چه چی چیزی استمداد میگیره؟ استمد علماؤنا أصول الفقه من حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها لا بد من جزئياتها ومن علم الكلام لأن لأن الإلزام بالقرآن والسنة ناشئ ممن ألزم العمل بهما وهو الله تعالى واستمدوا أيضا كثيرا من قواعد الاستنباط من اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة مصدرا مصدر التشريع الأصليان خب فباللغة نعرف مقاصد الشريعة وبها يتمكن المجتهد من معرفة الحقيقة والمجاز والصريح والكناية والأموم والخصوص والاشتراك اللفظي والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وهذه كلها من مباحث اللقح خب میگه کمت گرفتن علمای ما علمای اصول فقه از حقایق احکامات شرعی و از تصور احکامات شرعی نه از جزئیات احکامات شرعی پس کمک گرفتن علمای ما علمای اصول فقه برای اصول فقه از حقایق احکامات شریع و تصوراتشان نه از جزئیاتشان و همچنین از علم کلام خیلی از اصولیون از علم کلام چکار کردند؟ کمک گرفتن یعنی بعضی چون شیوه اصولیون خیلی متفاوته مثلا شما میبینید خیلی فرق هست بین کتابی که حامد غزالی نوشته با مثلا شوکانی نوشته خیلی بین این دوتا چه هست؟ در استمدادشون از علم کلام و من علم کلام از علم کلام کمک گرفتند میگه زیرا الزام کردن به قرآن و سنت لأن الإلزام بالقرآن وسن ناشئ ممن الزم العمل بهما ناشی هست از کسی که عملو به این دوتا الزامی کرده چه کسی عملو به قرآن و حدیث الزامی کرده و هو الله تعالی الله متعال هست لذا اومدن روی علم کلام که میاد روی الله بحث میکنه هم ازش چیکار کردند کمک گرفتند دیگه از چی کمک گرفتن علمای اصول علمای ما واستمدوا ايضا كثيرا من قواعد الاستنباط من اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة وكمك گرفتند همچنین بسیار از قواعد استنباط از لغت عرب لغت عربی که قرآن و سنت که دو مصدر اصلی تشریح هستند به زبان عرب نازل شدن به زبان چی نازل شدن؟ به زبان عرب نازل شدن فباللغة نعرف مقاصد الشريعة ما بوسيلة اللغات بوسيلة زبان مقاصد الشريعة رميش میشناسیم وبها يتمكن المجتهد من معرفة الحقيقة والمجاز وبوسيلة شناخت زبان هست كمجتهد ميتون حقيقة مجاز بشناسي والصريح والكناية صريح رو از كناية بشناسي عموم خصوص رو بشناسي مشترک لفظی رو بشناسه مطلق و مقید رو بشناسه منطوق و مفهوم رو بشناسه و تمام اینها بحث های لغوی هستن تمام اینها بحث های چه هستن؟ پس تا اینجا کار گفته بود که مصدر استمداد اصول فقه چه هست؟ گفته بود مصدر استمداد اصول فقه یعنی اصول فقه از چه علومی کمک گرفته؟ استمداد کرده گفته بود از حقایق خود احکامات شرعی و از تصورشون از علم کلام و دیگه از چی؟ و از زبان عرب و از قواعد استنباط که اون قواعد استنباط از چه هستن؟ از زبان عرب هستن بله وقد نشع علم اصول الفقه ابان ظهور الحركة الاجتهادية في عهد الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة الذين كانوا يستفتون في المسائل المستجدة فيبحث المجتهد منهم عن حكم شرعي في نصوص القرآن الكريم وظواهره میگه علم اصول فقه در ابتدای ظاهر شدن حرکت اجتهادی در روزگار خلفای راشدین شروع شد این علم اصول فقه رشد کرد و همچنین در دوره بقیه صحابه که در مسائل جدید فتوا میدادند مجتهد صحابه می اومد فیبحث المجتهد منهم عن حکمها شرعی فی نصوص القرآن الكریم و ظواهره مجتهد صحابه می اومد بحث میکرد از حکم شرعی در چه چیزی بحث میکرد جستجو میکرد در نصوص قرآن کریم و ظواهرش که این اصطلاحات همه رو انشالله جلوتر خواهم مقدمه همه همیشه سخته ها چون مقدمه از کلماتی به کار میگیره که بعدا اونا تعریفشون رو خواهیم خواند سپس در منطوق حدیث نبوی و مفهومش و اشاراتش سپس ثم يلجأ الى القياس او الاجتهاد بالرأي المتفق مع روح التشريع و ایحاءاته سپس اون مجتهد پناه میبرد به قیاس یا اجتهاد به رأی که اتفاق داشتن با اون یا اجتهاد به رأی که اتفاق داشت با روح شریعت و مفهوم آن و اشارات آن لقوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی اینو آورده برای اجتهاد و قیاس اجتهاد و چیه؟ قیاس واستمر هذه المنهج في عصر, في عصر التابعين وتابعي التابعين مع تفاوت بينهم في نطاق الاجتهاد فبعضهم يقتصر على الأمل بالقياس الضيق بإلحاق غير المنصوص على حكمه بالمنصوص عليه وبعضهم يميل إلى الأمل بالمصلحة المتفقة مع مقاصد الشريعة والكل يأخذ بآراء الصحابة میگه ادامه يافت ان رويش در عصر التابعين و تابعین تابعین با تفاوتی که بین اونها داشت در چارچوب اجتهاد بعضی از این تابعین یا تابعین تابعین اکتفا بر عمل به قیاس میکردن یعنی ملحق میکردن اون مسئله رو که براش نس نیومده بود به اونی که براش تیم اومده بود نس اومده بود و بعضی دیگر نه عمل میکردن به مسلحتی که همخانی داشت با مقاصد شریعت ببینید این شیوه ها کلن شیوه های اجتهادی در, در دوره صحابه متفاوت بوده در دوره تابعین متفاوت بوده در دوره ائمه مثلا شما میبینید شیوه امام ابو حنیفه با شیوه امام احمد متفاوته شیوه امام مالک با شیوه امام احمد متفاوته اون دوتا بیشتر مقاصدی تر بودن یعنی بیشتر توی قیاس و مصلحت مرسله و اونا وارد می شدن ولی امام احمد کمتر به خاطر این که مثلا می گفتن مدرسه حدیث و مدرسه اهل رای اهل رای مثل نیست که از هوا و هواست یعنی بیشتر تو قیاس و اینا خیلی حبره بودن خیلی تخصص داشتن خبره بودند خب بریم جلوتر و هر یک از اینا به آرای صحابه چنگ میزدن و من اعلام الاجتهاد فی عصر التابعین و از بزرگان اجتهاد در عصر تابعین سید سعید ابن المسیب سيد ابن المسيب هست وأورو ابن و وأورو ابن زبير وشريح القاضي شريح القاضي وإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي ونحوهم امثال اینها ثم تبلور علم الأصول في عهد أئمة المذاهب في القرن الثاني الهجري ببینید اصول فقه در ذهنها از همون موقعی که اجتهاد وجود داشته این علم وجود داشته آخه اینا رو به وسیله مطلق مقید لغت عرب میونن اجتهاد میکنن ولی آشکار نبود مکتوب نبود میگه سپس آشکار شد علم اصول فقه در دوره ائمه مذاهب در قرن دوم هجری و برزت تسمیات المصادر كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا وصد الذرائع و عمل اهل المدینه و نحوها و آشکار شدن نامگذاری این مصدرها این ادله مثل قیاس استحسان مصلحت مرسله قول صحابی شرع من قبلنا صد ذریعه و عمل اهل مدینه و امثال این چیزها و ظهرت فیهم نزعتانی او مدرستانی و دو تا رگه یا دو تا مدرسه دو تا شاخه و دو تا مدرسه در میان اینها پیدا شد مدرسه تو اهل الحديث في الحجاز مدرسه اهل حديث در حجاز و مدرسه تو اهل الرأي في العراق و مدرسه اهل الرأي در عراق مع اتفاق أهل المدرستين على العمل بكل من الحديث الصحيح والرأي السديد إلا أنه كان يغلب على الاجتهاد المدرسة الأولى الأخذ بالحديث الثابت دون الرأي المنسجم مع قواعد الشريعة ومبادئها الكلية ويغلب على اجتهاد للمدرسة الثانية العمل بالرأي عند عدم وجود النص خوب میگه دو تا مدرسه ظاهر شد مدرسه اهل حدیث در حجاز و مدرسه اهل رای در عراق با این اتفاق که اهل هر دو مدرسه هر دو مکتب بر این چیز اتفاق داشتند که به حدیث صحیح و رأی محکم عمل بشه با این فرق که در اجتهاد مدرسه اول یعنی مدرسه اهل حدیث گرفتن به حدیث ثابت غالب بود بغیر از رأی که همخانی داره با قواعد شریعت و مبادع کلی شریعت و مدرسه دوم در گرفتن بر عمل به رای هنگام نبود نس بیشتر عمل میکرد بله بله پس ببینید جفتشون بر این چیز اتفاق داشتن که بر حدیث صحیح و رأی محکم رأی که موافق با موازین شرعی باشه عمل بشه با این فرق که اون یکی بیشتر به احادیث چنگ زده بود و این یکی در نبود نس زیاد تو قیاس و تو رأی وارد میشد اگر نس می بود که قطعا دنبالش بودن ولی نس با توجه به فلسفه هایی که شما در کتب قطورتر برید نگاه کنی یه شرایطی داشت دورانی بود که وضع حدیث هم خیلی جل میکردن و که هر اعتماد نکردن به هر سندی اعتماد نمیکردن اینجوری بود که میگفتن آقا اونی که مثلا شبیه با آیات قرآنیه بهتر از اینی که با هر حدیث اعتماد کرد خوش اینجوری نیست که مثلا شما ببینید علمایی در صدر اسلام بیان اهمالی در گرفتن احادیث صحیح انجام داده باشند ولی یک سری شرایطی بگونه ای بود که این حالت پیش اومده بودند یک سری شرایطی بگونه ای بود که حالاتی پیش اومده بودند بحثای مفصلی است حالا کاری نداریم دو مدرسه مدرسه اهل رای در عراق و مدرسه اهل حدیث در حجاز اینا بیشتر کفه رأی و قیاس و اجتهادشون میچربید و اونا بیشتر به احادیث و ظاهر احادیث منظور از رأی آرایی که به وسیله رأی که انسجام داره همخانی داره موافقه با قواعد شریعت و پایه های کلی شریعت یعنی هر رأی نه در تضاد باشه اون رأی که همخانی با قواعد کلی شریعت داشته باشه نه هر رأی رو که نمی گرفتن این مدرسه دوم هم خب و بعد تدوین علم اصول فقه به نحو شامل على يد الامام الشافعي المتوفى سنه 204 هجري في كتابه الرسالة اول مدون في هذا العلم میگه شروع شد تدوین علم اصول فقه به شکل شامل بر دست مبارک امام شافعی متوفای سال 24 هجری در کتابش به اسم الرساله اولین تدوین شده ای هست در این علم یعنی در علم اصول فقه به خاطر این شما هر کجا برید میگن میگن واضع علم علم اصول فقه امام شافعی هست اون بود که برای اولین بار تدوینش کرد نه علم اصول فقه به تاریخ اجتهاد برمیگرده از دوره که اجتهاد وجود داشته به وسیله علم اصول فقه بوده علما بأن قواعد هذا العلم كانت مرعية في اجتهادات الصحابة والتابعين والائمه الآخرين میگه با این آگاهی که قواعد این علم قبلا به شکل مرعی بودند یعنی قبلا هم مراعات میشدند در اجتهادات صحابه و تابعین و ائمه دیگر وتضمنت اجتهاداتهم أحيانا قواعدا قواعد وصولية فرعية تعد أساسا في الترجيح بين الأدلة المتعارضة وشامل مشي اجتهادات الصحابة احيانا بقواعد وصولي كي أساسي حساب میشدن در ترجيح دادن بین ادله که تعارض وجود داشت پس اجتهادات صحابه در ضمن اجتهادات صحابه با عبارت دیگر جمله رو بیان کنم در ضمن اجتهادات صحابه احیانا شما قواعد اصولی فرعی میبینید که مبدع و اساس هستند برای ترجیح بین ادله که بینشون چی بود تعارض وجود داشت مثلا موقعی میاد میاد اجتهاد میکرد که این این حدیث من میگیرم میومد بیان هم میکرد که چرا این خودش یک قاعده بود که در ضمن حکم شرعی رو بیان میکرد اون قاعده رو هم چکار میکرد میگفت مثل قیاس حد سکران علی القاذف فی اجتهاد علی رضی الله عنه مانند قیاس کردن حد شخص سکران بر کسی که تهمت زده است در اجتهاد حضرت علی رضی الله عنه و کون المتأخری ینسخ متقدمة أو يخصصه في اجتهاد ابن مسعود و متأخر نسخ میکند متقدم را یا خاصش میکند در اجتهاد ابن مسعود به ان عدت العامل المتوفى عنه بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل که گفت عده زنی که حامله هست شوهرش فوت کرده عدهش با وضع حمل تموم میشه خب اینو از کجا چکار کرده بود لان هذه العده جاء النص عليها في سورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة التي فيها حكم عدة الوفات میگه چون این عده نصش در سوره طلاقی اومده که بعد از سوره بقره اومده بعد از سوره چی اومده که درش حکم عده اومده عده شخصی که شوهرش وفات کرده و, که تقدیم المتواتر علی الاحاد اینا امثله هستند که در ضمن اجتهادات صحابه اومدند مانند مقدم کردن متواتر بر آحاد والخاص على العام خاص بر عام والتحریم على الاباحه حرمت بر مباه بودن و تخصیص العام بالخاص یا خاص کردن عام به وسیله خاص و حمل المطلق علی المقید حمل کردن مطلق بر مقید به تحریم دم المسفوه فقط به حرام کردن خون ریخت شده با این آیه او دم بله یعنی اون این دم مسفوح اینجا مطلق نیست مقید مسفوحن قید برای دم دیگه قید برای چی؟ برای دم بله بله هر خونی نه و آیه حرمت علیکم المیتة و الدم خب اونجا اومده حرام هست بر شما مردار و دیگه چی؟ بله و خون پس این امثله ای که تا اینجا کار اومد ذکر کرد میگه از اینجا شروع شد که گفت این علم رو امام شافعی رحمت الله علیه تدوین کرده گرچه که قواعد مراعات میشدن در اجتهاد صحابه و تابعین و دیگر ائمه در ضمن اجتهاداتشون در ضمن چیشون اجتهاداتشون یعنی به شکل مستقل کتاب تدوین شده در این مورد قبل از امام شافعی وجود نداشت ثم تتابع العلماء بعد الامام الشافعي في التالیف في علم الأصول بین الإصحاب والإيجاز الا ان هناك طريقتين في التالیف میگه سپس علما پی در پی بعد از امام شافعی تعلیف میکردن در علم اصول فقه کتاب طولانی می مختصر می با این فرق که در تعلیف دو روش وجود داشت الا ان هناك طریقتین فی التعلیف میگه دو روش در, در تعلیف اصول فقه چی داشت؟ وجود داشت طریقت المتکلمین و هو جمهور الاصولیین یک شیوه متکلمین که جمهور اصولیین به این شیوه می و طریقت الحنفیه و شیوه حنفیه و محور الخلاف بين الطريقتين محور خلاف بين إن دو روش هست هو كيفية تقرير القاعدة الأصولية كيفية تثبيت قاعدة أصولية هست هل توضيح مده يعني چی؟ هل يطلب أن تكون سابقة على الفروع والتطبيقات كشأن جميع, جميع النظريات الفلسفية أو أن الفروع الاجتهادية المنقولة, المنقولة عن الإمام المذهب هي الأصل وأما النظرية فهي التابع ببینید محور اختلاف چون اینجا هست این دو روشون در کیفیت قاعده گذاری هست که آیا لازم هست قاعده قبل از فرو و بدون در نظر گرفتن فرو نوشته بشه مانند نظریات فلاسفه و دیگر گروه یا نه فروع اجتهادی که از امام مذهب نقل هستن اینو اصل قرار بدیم بعدا قاعده رو بر اساس این نظریه امام بیایم بنویسیم فرقشون در اینجای کار بود که متکلمین شیوه اولو داشتند خودش الان میگه و حنفیه شیوه دوم فقط این اینو باید تموم کنیم دیگه نصفش نمیشه یازده فقط امروز این کار میکنیم روزای دیگه دیگه هر درس جداگانه است درس کوچیکه نخ این مقدمه اگر با هم تموم نشه خیر است پس ما تا اینجا خوندیم که علم اصول فقه توسط امام شافعی رحمت الله علیه اول بار تدوین شد بر اساس قول مشهورتر و دو شیوه وجود داشت شیوهی که بدون در نظر گرفتن فروعات فقهی قاعده رو وضع می کرد و شیوهی که با در نظر گرفتن نظریات امام می اومد قواعد رو بنیانگذاری می کرد انشاءالله فردا طریقت المتکلمین رو شروع میکنیم بعدش طریقت الحنفیه بعدش یه طریقه دیگه هم اومد اون رو هم بحث خواهیم کرد و به اذن الله میریم وارد بحثای اصلی کتاب خواهیم شد